Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է ստուդիայում Անի Մանգասարյանը։ Բարև ձեզ։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի պետնախարարն ընդունել է Ավստրալիայի հայ ավետարանչական ընկերակցության պատվիրակությանը։ Սոչիում մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը։ Միխայել Լեոնտևը ներողություն է խնդրել իր ոչ պատշաճ մեկնաբանության համար։ Խարվաճարում սկսվել են ավերակների մաքրման աշխատանքները խորհրդակցություն նվիրված բնապահպանական խնդիրներին, շոու ներկայացում նվիրված մայիսյան երատոնին, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Մայիսի 13-ին ժամը 22:35-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հյուսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից հրազենային ցաներ վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականի ծնված Շամխալ Սեյրանի Պետրոսյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Ավստրալիայի հայ ավետարանչական ընկերակցության պատվիրակությանը պատվելի Գրիգոր Յումուշակյանի գլխավորությամբ։ Նա ողջունել է Ավստրալահայ պատվիրակության եւ պատվելի Գրիգոր Յումուշակյանի դեպի Արցախ ուխտագնացություն կատարելու քայլը, նշելով, որ բացի հայրենիքը տեսնելու կարեւորությունից, այցը նաեւ լավ հնարավորություն է Հայաստանում եւ Արցախում գտնվող քրիստոնեական բացառիկ հուշարձաներին ծանոթանալու համար։ Պետնախարարն իր երախտագիտությունն հայտնել մարտ ամսին իր այցի ժամանակ Ավստրալահայ գաղութի կողմից բարձր մակարդակով ընդունելության արժանանալու համար, ընդգծելով, որ չնայած աշխարհագրական առումով հեռավորությանը, ինքն ամենուրեք նկատել է հայրենիքի նկատմամբ ջերմ վերաբերմունք եւ նվիրվածություն։ Ներկաների խնդրանքով Արայք Խարությունյանը ներկայացրել է Արցախի տնտեսական հնարավորություններն ու վերջին տարիներին գրանցված ցուցանիշները, ինչպես նաեւ պատասխանել են նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Ավստրալիայի հայ ավետարանչական ընկերակցության պատվիրակության անունից պատվելի Գրիգոր Յումուշակյանը Արայիկ Հարությունյանին շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության եւ իրենց հետաքրքրող հարցերին սպառիչ պատասխաններ տալու համար։ Նրա խոսքով այցի ընթացքում իրենք շատ են ուրախացել տեսնելով զարգացող Արցախի առաջընթացը եւ հավաստիացրել է, որ ավստրալահայ գաղութը շարունակելու է իր ներդրումը բերել հայրենիքի շնացման գործին։ Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների ղեկավարների խորհրդին նեղ եւ ընդլայնված գազմերով նիստերին մասնակցելու նպատակով Սոչիում է գտնվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադլերի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցում կառավարության ղեկավարը կատարել է մոմավառություն եւ ծաղիկներ դրել եկեղեցու բակում կանգնեցված խաչքարերի մոտ։ Դիմելով հայ համայնքի ներկայացուցիչների Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես նշել է. «Շնորհակալություն եմ հայտնում եղբայրական Ռուսաստանին, որ նման պայմաններ է ստեղծել հայ ժողովրդի համար, բայց մեր նպատակը մեծ հայրենադարձությունն է։ Մեր նպատակը հայության մարդկային, ֆինանսական, տնտեսական, հոգևոր, գիտական ներուժը կամ նրա զգալի մասը Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնացնելն է եւ նրա անվտանգությունն ու բնականոն զարգացումն ապահովելը»։ Ես Ռուսաստանի հայ եւ ռուս գործարարներին կոչ եմ անում գալ Հայաստան եւ անել ներդրումներ, ստեղծել աշխատատեղեր, որովհետեւ հիմա արդեն նոր Հայաստան է, որտեղ յուրաքանչյուր ներդրում պաշտպանված է լինելու եւ որևէ ներդրում չի լինելու սպառնալիքի ներքո։ Այսօր մեր երկրի հայ ժողովրդի հեղինակությունը բարձր է ավելի քան երբևէ եւ ստեղծված են բոլոր պայմանները, որ մենք ապրենք ու երջանիկ լինենք մեր հայրենիքում։ Ռոսնեֆտի մամուլի քարտուղար Միխայել Լեոնտևը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղված նամակով ներողություն է խնդրել իր ոչ պատշաճ մեկնաբանության համար։ Այս մասին հայտնել են վարչապետի մամուլի ծառայությունից։ Լեոնտևն ընդգծել է, որ մեկնաբանության անհարկի զգացմունքայնությունը բխել է բացառապես Հայաստանի ճակատագրի վերաբերյալ նրա մտահոգություններով, որին նա համարում է Ռուսաստանի մտերիմ պատմական դաշնակից։ Նա հավաստիացրել է, որ տարաբնույթ հաղորդումներում իր մեկնաբանությունները որևէ կերպ երբ չեն առնչվում ռուսնեֆտի դիրքորոշման հետ եւ հույս է հայտնել, որ իր անշրջահայաց պահվածքը որևէ կերպ չի անդրադառնա ռուսնեֆտի եւ Հայաստանի միջև դրական համագործակցության վրա։ Կարվաճառում սկսվել են ավերակների մաքրման աշխատանքները, հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Բոլորիս համար էլ փաստ է, որ մեր քաղաքի բարեկարգման ռազմավարության մեջ առաջնային տեղ է զբաղեցնում քարվաճառ նավերակներից մաքրելը եւ այդ շինարարական աղբը քաղաքից հեռացնելը։ Մեծ հետ զրույցում նշեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Հարութ Մնացականյանը, ընդգծելով, որ քաղաքի զարգացման հարցում պետական իշխանություններն առաջնային տեղ են հատկացնում հենց այս ծրագրին։ Որոշում կա քաղաքի ընդհանուր տեսքը բարելավելու համար ազատվել այն շինություններից, որոնք փաստացի շինարարական աղբ են, ինչպես նաև առանձնացնել այն շինությունները, որոնք հետագայում կարելի է վերականգնել։ Վերջիններս չեն վնասվելու։ Շատ կարևոր է ծրագրի ընթացքում մի աղբամակրելով այլ շինարարական աղբ չստեղծել եւ մեկ աշխատանքը երկուսը չդարձնել։ Դրա համար մենք մի քանի օր միայն տրամադրել ենք, որ ընտրենք այն վայրը, որտեղ շինարարական աղբը թափվելու է, նշեց Հարութ Մնացականյանը։ Ավերակները քանդելիս դուրս է գալիս նաև որոշակի օգտագործելի շինանյութ եւ քանդման աշխատանքների ժամանակ քարվաճարցիները հնարավորություն ունեն վերցնել իրենց համար կիրառելի շինանյութը պետք է նշել, որ սրա պահանջարկը կա։ Խոսելով աշխատանքների իրականացման ժամկետներից, մեր զրուցակիցը տեղեկացրեց, որ նպատակ կա առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում քաղաքի արտաքին տեսքում լուրջ փոփոխություն մտցնել։ Առաջնային աշխատում են կենտրոնական ազատամարտիկների եւ Վազգեն Սարգսյան փողոցներում, որից հետո այլ մասերում եւս աշխատանքներ կտարվեն։ Շինարարական աղբից մաքրվող տարածքների մեծ մասն արդեն սեփականաշնորհված է, այս պիսով պետությունը քաղաքացիներին ֆինանսական մեծ օգնություն է ցույց տալիս սեփ սեփական տարածքները ավերակներից մաքրելով։ Նշենք, որ աշխատանքներն իրականացնում է Արցախ ուղի փակбаժնետիրական ընկերության Շահումյանի մասնաճյուղը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Խորհրդակցություն նվիրված բնապահպանական խնդիրներին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրկոյանը։ Արցախի հանրապետության բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների նախարարի տեղակալ Արթուր Գաբրելյանը եւ նույն նախարարության աշխատակազմի բնական ռեսուրսների կառավարման եւ բնապահպանության քաղաքականության բաժնի պետ Էլադա Արամյանը Բերձորում հանդիպում ունեցան Խաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Աթյանի, տարբեր կառույցների ղեկավարների եւ աշխատակիցների հետ։ Կայացավ խորհրդակցություն կապված կոշտ կենցաղային թափոնների տեղափոխման, վերամշակման, պահպանման, աղբանման, նոր աղբավայրերի ստեղծման եւ այլ հարցերի հետ։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալը պատասխանատու պաշտոնյաները Բերձորի քաղաքապետ Արտյոմ Ցարիբեկյանը ներկայացրեցին շրջանի բնական պայմանները, որոնք դժվարացնում են մի քանի բնակավայրերի համար մեկ աղբավայրի տեղ ընտրել։ Եղան առաջարկներ, բարձաբանումներ Անդրադարձ եղավ նաև շրջանի բնապահպանական խնդիրներին կապված Կապան Կովսական ճանապարհի վրա գտնվող աղբավայրի փոքր հեկերի անտառներում սանիտարական հատումներ կատարելու եւ այլնի հետ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Շաբաթ երեկոյան Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել երաժշտական շոու ներկայացում նվիրված մայիսյան երաթոնին։ Յուլիա Վանյենի ռեպորտաժը։ Արցախում հանդես գալու գաղափարը երիտասարդ դերասան Էմիլ Գալստյանինն էր։ Նա առավել հայտնի է բանակում հերոստասերիալից։ Համերգային ծրագիրը բաղկացած էր ազգային հայրենասիրական երգերից եւ հումորային համարներից, որ ներկայացնում էին իրարից անկախ գործող մի քանի ստեղծագործող երիտասարդներ, մեսեջ զրույցում ասաց համերգի կազմակերպիչներից Լևոն Բեգլարյանը։ Որոշեցինք մայիսի 9-ին այստեղ լինենք, բարեգործական հիմունքների վրա ենք եկել այստեղ, երևի մի 5-6 զորամաս այցելենք եւ մեկ համերգ այստեղ։ Համերգին հրավիրված էին ապրիլյան պատերազմում նահատակված հերոս տղաների ընտանիքների անդամներ։ Էմիլիի մոտիկ ընկերներ, Նորայրն է մեզ ծանոթացրել բազմաթիվ արցախցիների հետ։ Նորայրը հիմա չկա, բայց մեր ընկերությունը շարունակվում է ու այդ ծանոթության շնորհիվ որոշվեց, որ կազմակերպվի այստեղ համերգը։ Ելույթներով հանդես եկան երիտասարդ երգիչներ Գոր Հարությունյանն ու Նարե Գևորքյանը։ Վերջինս իթիվս այլ կատարումների կատարեց նաև ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակին նվիրված մոր երգը զինվորին ստեղծագործությունը։ Արմանում մեր սևանի այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այժմ ցանոթացեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագրին։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արմեն Նարիմանյանը։ Մայիսի 7-ից 14-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 78 տեղեկություն։ Գրանցվել է տարերային բնույթի 5, տեխնացին բնույթի 4 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 31 արտակարգ դեպք, այդ թվում դռան բացում 11 դեպք, վերելակի բացում 2 դեպք, հիվանդի տեղափոխում 6 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, դուժազներ չկան։ Մայիսի 7-ից 14-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 4 դեպք, որից մեկը բնակհատվածում։ Հանրապետության տարածքում անցած շաբաթվա ընթացքում կարկուտի հետևանքով դժվել են մի շարք համայնքներ, Մայիսի 10-ին կարկտահարվել են Մարտունու շրջանի Ճարտար քաղաքը, Ննգի, Մսմնա, Խարահունջ, Կոլխոզաշեն, Քերթ, Սոս, Վարանդա, Գիշի եւ Ծովատեղ համայնքները կարկուտի տրամաչափը կազմել է 1.5-ից 2 սանտիմետր։ Ասկերյանի շրջանի Հովսեփավան, Իվանյան եւ Սարուշեն համայնքները կարկուտի տրամաչափը կազմել է մոտ 0.5 սանտիմետր, Հադրութի շրջանի Տող համայնքը կարկուտի տրամաչափը կազմել է 0.5-ից 1 սանտիմետր։ Մայիսի 11-ին ժամը 12:44-ից մինչև ժամը 14:55-ը կարգտարման վտանգի պատճառով Ասկերանի շրջանի տարածքում ընդմիջումներով գործարկվել է 42 միավոր Զենիթ հակակարգտային կայան, 215 անգամ արձակվել է 25800 գրակոց։ Մայիսի 11-ին ժամը 12:15-ից մինչև 17:10 կարգտահարման վտանգի պատճառով Մարտունու շրջանի տարածքում ընդմիջումներով գործարկվել է 29 միավոր զենիթ հակակարգտային կայան, 183 անգամ արձակվել է 21960 կրակոց։ Կարգտահարման հետևանքով հասցված վնասի չափը ճշտվում է։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից նշված ժամանակատվածում ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման 3 դեպք է գրանցվել։ Մայիսի 7-ին Շուշիի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Շուշի քաղաքի Խարագլուխ 5 հասցեում հայտնաբերվել է զինամթերք 1 միավոր գնդիկաբեկորային ավիառումբ։ Մայիսի 11-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետը եւ հրշեջ Սակրավորը մեկնել են Ասկերանի շրջանի Հիլիս համայնքի տարածք մայիսի 10-ին հայտնաբերված զինամթերքի ոչնչացման նպատակով։ Մայիսի 12-ին արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության հրկարական ուժերի վարչության սակրավորական խմբից տեղեկություն է ստացվել, որ Քաշաթաղի շրջանի Վիժնալի կոչվող տեղանքում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից հայտնաբերվել է մեկական միավոր 120 մմ-անոց եւ 82 մմ-անոց ականանետի ական, 1 միավոր տանկային ական եւ 3 միավոր նռնականետի նռնակ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբերի կողմից հայտնաբերված զինամթերքը վնասազերծվել է։ Այժմ եղանակի մասին։